Минатата сабота почнав, мислам, на некој начин тоа беше продолжеток, нели, од она кратка тема од времето на светата причест, па сега ќе продолжам во исти стил. Минатата сабота беше темата во времето на големата неволја, прв дел, а сега втор дел. Како тоа да се получиме од Исуса Христа да можеме да се одржиме во времето на големата неволја која што доаја. И ќе видите многу, дали случајно или не, не верувам дека е тоа случајно, затоа што и нашата држава е дел од тој свет, од таа земја на која што владе е гревот, и чија што историја се движи кон крајот. Така да, некои работи кои што се спомнуваат во судењето на Христа, некако се подудараат со некои наши, некој секој секојдневие. Но, знаете, ако Исус страдаше за нас, и ако не повикува Петар преку своето послание 1 Петрово 2 глава 21 до 23, ги читавме тие стикови, но ќе ги спомнам пак 1 Петрово 2, 21 до 23, Зошто за тоа сте повикани, зошто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Исус не остави, да остави пример. Страдаше за нас и не остави пример за да го следиме. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста, Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда, кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Многу битен дел овој од последниот стих. Значи, беше навредуван, но не враќаше со навреда. Страдаше, но не се закануваше. Зошто? Затоа што се предаде себе си на оној кој суди праведно на Отецот. Тој е единствениот кој што суди праведно. И тоа како се доближуваме до крајот, правда ќе нема. Да не очекуваме многу правда на оваа земја. Како што немало и во неговото судење. Никаква правда. И Јован 14.30 ја на минатиот пат кој што гласеше Нека зборувам уште многу со вас, им се обрека Исус на учениците им вели, зашто доаѓа кнезот на овој свет и тој нема ништо во мене. Тоа е една од причините зашто Христос успел да издржи, така како што издржал, и не оставил пример. А тоа воедно и со состојбата, за која што не ли читавме минатиот пат, во која мора да се наоѓаат сите оние кои што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Ако сакаме да успееме да се одржиме, ако ние, ке, ако ние бидеме во таа група на, на луѓе, на верни луѓе кои што ќе го бранат Божиот карактер среде таа голема неволја, ако нели, во случај Господ не не повлече пред време, а тој знае дали би можеле, не би можеле, во смисла на физички и така натаму. Меѓутоа, духовно ние мораме да мене спремни со тоа што ќе раскрстиме со секој греф. И ќе можеме да кажеме, како што Исус кажал, гјаволот нема ништо со мене, гјаволот нема ништо во мене. Раскинати се сите врски мои со гјаволот. Една од причините зашто Исус издржал во неволите е затоа што го познавал својот татко. Знаете, Јова 17.3 вели, познавањето на Отецот и на Исуса Христа, кога што Отецот го прати, што е? Е вечен живот. Клучната одлука Исус ја донел во Гециманија, среде онаа голема борба за Него, голема агонија, Но тоа не е само клучна одлука во неговиот живот, туку мораме да се сложиме дека тоа е клучна одлука и во нашите животи, ако сакаме да извојуваме победа над гревот, над гјаволот, над светот, како сакате да земете. Што рекол Исус? Која одлука ја донел? Сепак да ја испие чашата, но она што е клучно во неговата молитва е Оно што често пати го споделувам со еден мој драг брат од Свети Николе, која вете, често пати ќе се најде во неолја, и стално му велам, брате, Исус се молел, ваха и успеал. И ние не можеме поинаку да успееме. Освен ако не само што ќе се молиме, туку и навистина така постапиме. Не моја, туку Твоја воља, Господе, нека биде. Денеска и Јан изборуваше, малку, начна околу тоа. Само така можеме да успееме. Паѓаме затоа што многу често пати, и тоа многу често, ја твориме својата волја место Господовата волја. Знаете, за да се сложиме, да ја прифатиме неговата волја, да кажеме, Господи, не моја, туку Твоја волја, нека биде Мора да добро се познаваме со Господа, мора добро да го познаваме Господа, да ги знаеме неговите намери, да сме 100% сигурни, значи да имаме сигурна вера, да доверба во него, дека тој не люби и тој не возлюбил со вечна љубов, од вечноста, и дека неговиот пат е најсигурен и најдобар за нашиот живот. И тогаш, многу лесно ќе ни биде да прифатиме да речеме не моја воля, не по мој памет, не Господе, по Твоја волја нека биде. Разгледавме минатиот пат две судења на кои што се појавил Исус, знаете таа вечер, четвртокот спрема петокот. Сега ќе го видиме третото судење, значи најдапред бил Кајана, оној искусен правосвещеник, кој што тогаш не бил на функција правосвещеник, меѓутоа превзел за одговорност да првин кај него дојде Исус, затоа што бил доста искусен, лукав и рекол, јас ке го средам, мора, сега ни е враце и не смееме да испуштиме оваа шанса. И да не повторувам, виовме од пат, но битното е ова што сакам сега да го нагласам, што е многу интересен податок, кој што треба да не замисли сите нас. Исус споменал фактички шест судења. Таа вечер и утрото во петокот. Пред Ана, пред Кајафа и пред Синедрионот. И кој едното било, може да кажеме, па и четири, дури два пати пред Синедрионот излегало, едното пред разденување и она официјално судење на, во самото утро, пред да биде одведен потоа кај Пилот. Значи, три верски судења, религиозни, како сака да наречете ги, и на сите овие верски судења, кај своите, од свештениците, од правосвештениците, од водачите на црквата, бил прогласен за, за виновен. А кај следните три судења, кои што се цивилни судења, кај, знаете, кај Пилот, па така кај Ирод, па назад кај Пилот, бил проносен за за невин. Ни Ирод, ни Пилот, Пилот на два пати не можел да најде вина кај него. И излегува пред народ и велија, не можам да најдам вина кај овој човек. Можеме да го замислиме ова. Зато затоа Јован вели, дојде кај своите, своите него примија, не само што него примија, човекот, богочовекот Исус, кој што никогаш на никога ништо не му сгрешил, ни украл, ни излажал, ни не знам што, нешто што ние, кој знае колку пати сме го направиле, не да е Боже ако го правиме се още, а, и бил прогласен за виновен од страна на, денеска мисла да га пак спомна Јани, Врховниот еврејски суд, Синедрионот, од страна на Ана, искусниот правосвещеник, Кајафа, тогашниот правосвещеник. Зарем ова не ни кажува нешто? Минатиот пат го спомнав Јуда, еден од неговите, од неговите 12 мина, најблиските. Само Господ знае како може да се одвиваат настаните во нашиот живот понатаму, И онаму каде што цивилните власти нема да најдат вина кај нас, ке најдат нашите блиски. Може би од црква, може би од семејството. И сето ова Исус го поднел. Многу мирно. Иеко се јадал во душата, му било претешко неговиот народ да го предаде да не го прифаќа <clears throat> како Месијат. Месијата дошол пред 2000 години, а тој истиот народ кој што веќе не е негов за жал, се уште не го прифаќа. Се уште чека некој нов Месија. Значи предана виновен, пред Кајафа виновен. И се отвараме во Матеј 26 глава и ке читаме од 59 до 66, мислам дека ги читат нови стикови минатиот од пат. <clears throat> да видиме како одело сето ова. Значи, ова е прве неформалното судење, кое што не било ни законско, и ако ќе спомнеме неколку моменти кои што биле незаконски во Христовото судење пред Синедрионот. Ова било неформално, значи пред изгаре сонце, што не било дозволено. Едно од причините, значи, едно од значи, незаконитите действија при судењето Христово било ова – Самата сестра Елен Вајд вели дека Синедрионот прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затворник Ноке било спротивно на еврейскиот закон. Значи, ова прво неформално судење, што е запишено во овие стихови од Матеј, на почетокот, од 59 стих, е тоа судење пред разденување од 59 стих читам, а главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа. Иако дојдоа многу лажни сведоци со противречни тврдања, често пати целосно противречни. Најпосле дојдоа двајца и рекоа, овој рече, можам да го разврнам Божиот храм и да го содзидам за три дни. Нешто што Исус го кажал, да, тоа вопшто не се однесувало на храмот. <clears throat> Тогаш правосвещеникот стане и му рече, се мисли на Кајафа, ништо ли не одговараш, што сведочат овие против тебе? И Исус молчеше. Потоа пресвещеникот му вели, те законува во живиот Бог да ни кажеш, дали си ти Месијата, дали си ти Христос Божиот Син. Е, Исус тука не можел да премолчи и вели. Ти рече, но јас ви велам. <coughs> и внимајате, овој израз Исус ќе го повтори и при следното судење пред Синедиронот, рано изутрината. Истото овој ќе го каже, иако знае што предизвикало ова. Меѓутоа, Рековме минатиот пат на што за време на света вечера, Исус молчел, воопшто не се бранел себе си, но ја бранел вистината. Го бранел фактот кој е тој, поготово дека тој е Месијата, па тоа, е, тоа било најголемата вистина за тоа време. Затоа на прашањето дали си ти Христос Божиот Син, Исус му вели во 6.4 стих, ти рече, но јас ви велам, му вели на Кајаф и на сите таму, во од кој што не биле сите на број. Тоа е една исто друга причина, мислам, а, а, незаконско дело. Не можело да му се суди некому, ако не се сите на број во Советот, во Синедрон Вкупно 71. И вели, но јас ви велам, од сега ќе огледате човечкиот син како седи одесно на силата и како дојде на небесните облаци. Сака да каже, <laughs> многу јасно им кажува со ова, на тоа дека еден ден сцената тотално ќе се смени, кога јас ке дојдам како судија на сите ваши помисли, <clears throat> тогаш секи изгледа поинако. за секој христијанин кој што пострадал на оваа земја, ќе се сетам на Мартин Лутер. Оние прекрасни две глави голема, во големата борба. Секојаш ме вдахнуваат со храброст. Ја секојаш уште мал обожавав да гледам филмови со таква тематика. Значи некакво судење каде што вистината се брани и победува. Секојаш му привлекуваше тоа. И ми текнува на Мартин Лутер и на еден куп такви маченици кои, на кои што им се судело неправедно. Имаат и се подпирале на Господа, имале надеж само во Господа. Во оној кој што правишно суди. Така и Исус вели, нели, во, односно Петар за Исуса вели во оној опиш што го читавме во 1 Петро 2 глава. оној кој што еден ден ќе пресуди вистински, затоа што тој ги знае сите мисли и помисли. Со овие зборови, вели сестра Вајд Христос опишал сцена спротивна на онаа што се одигрувала. Тој, господар на животот и славата, ќе седи од десната страна на Бога. Тој ќе биде судија на сета земја и против неговата одлука нема да има жалби ниту, ниту приговор. Кој ќе може да приговори? кога Исус ке донесе одлука за било кого. Тоа сето она што е тајно, ќе биде осветлено со светлината од Божието лице и секому ќе му биде судено според неговите дела. Христовите зборови го исплашиле преосвещеникот. Помислата дека мртвите ќе воскреснат. Ова, меѓу другото, се косило и на неговите верувања. Нели, знаеме, денеска ни спомна, просвещениците обично биле од страна на садукеите, кои што не верувале ни во воскресение, ни во ангели, ни во демони. Вели помислат дека мртвите ќе воскреснат, дека тогаш сите ќе излезат на суд пред Бога, за да примат награда според своите дела го исполнувала Кајафа со ужасен страф. Тој не сакат да верува дека воиднина ќе му биде изречена пресуда според неговите дела, односно злодела. Бил злобен, лукав, рамен на Ана, минати од пат. Пред неговите очи, како во некоја панорама, поминувале сцените на последниот суд. За момент догледал ужасна сцена, гробовите ги вракеат мртвите, заедно со тајните за кои тој се надевал дека за секојаш ќе останат скригени. Кој знае колку луѓе исполубил, осудил, неправедно и си мислил Готово, отиште, умерле и крај. Никој ништо веќе нема да дознае. Меѓу другото, не верува ни во Воскресение. Но не е така. А, Исус вели, да повторам, Од сега ќе огледате човечкиот син како седи одесно на силот и како доаѓа на небесните облаци. И да, Кајафа ќе го види. Ова не случайно го кажува Исус. Кајафа, меѓу другото, меѓу другите, ќе биде воскреснат во нас специјално воскресение. За да го види Христовото дојање. Дали, како што ни запишала се Трелен Вајд, тогаш ќе воскреснат сите оние кои што умреле со вера во Троангелската вест, 1144 43 тука, нели? Братот Паул ни кажуваше од прилика кои години почнале да се проповедаат овие вести, и оние кои што го растнаа и го прободваа и го осудија. Аз верувам дека тука ќе бидат и Јана, и Кајафа, и Пилат. Сите овие ликови што ги спомнуваме овде. Затоа Исус им вели, ќе го гледате, ќе го видите на облаците. Како седи одесно на Господа за момент почувствувал, значи Кајафа за момент почувствувал како да стои пред вечниот судија, чии очи кои гледаат се, ја читаат неговата душа и изнесуваат на виделина тајните за кои мислел дека со смртта за секојаш ќе останат погребани. Понатаму вели 65 и 66 стих, тогаш правосвещеникот ја раскина својата облека. Не можел веќе да одолжува, а и ова страшно го погодило, значи целата оваа сцена што ја видел во својот ум, ја раскинува својот облека, нешто што исто така не смел да го направи, според еврејските закони, тоа, знаете, правосвещниците се измислили своја причина, ако некој хули на Господа, е тогаш може да ја раскина правосвещеничката облека, меѓутоа тоа тоа било спротивно на Библијата и на библиските пророќа. Таа облека, кога го представува? Кога го представува правосвещеникот, всушност? а Христа. Та да, не смела, не смела никојаш да се кине, како што вели Елен Вајт, подолу тамо во истиот текст, да правосвещеникот можел да го раскине своето срце и тоа се барали од Кајафа. Интересно што и Ана, и Кајафа, и Пилат, и Ирод, сите биле осведочени од самото држање Христово пред нив. И, вете, тук таму неколку сведочења во а, полза на вистината, што Исус ке ги кажал пред нив. Значи, ја раскинул својата облека и вели, го хули Бога, зошто не, не се потребни уште сведоци? Ете сега ја чув, чувте хулата. Што мислите? А тие одговори и рекоа, заслужува смрт, синедронот. Спомнав, Синедрионот прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затворник Ноке било спротивно на еврејскиот закон. Во судската пресуда се морало да се извршува на светлината на денот и во присутство на сите членови на Советот. Нити двата услова овие не биле исполнети. Наспроти сето тоа, кон Спасителот се постапувало како кон осуден злосторник, како да е веќе осуден, и бил малтретиран од страна на најниските и најзлобните луѓе. И што се случува тамо во Лука 22 глава читаме, Лука 22, 63 до 65. Значи, откако сите извикале дека заслужува смрт, смрт Вели 63 стих од Лука 22, машите кои го држаа Исуса му се посмева и го биеа. Па кога го покрија, го удираа по образите и го прашуваа, проречени кои те удри. И многу други хулеа, односно и многу други хули рекоа против него. Неверојатно што се морал да преживее Христос. Какви неправди! Сето ова се одвива пред изгри сонце и Синедрионот нема донесена официјална пресуда, а видете како се однесуваат кон него. Или минатиот па спомнатме, нешто што стои ден денеска во судскиот систем како правило, значи никој не е виновен се дека не се докаже дека е виновен. А и денеска гледаме слични работи, значи малтретирање, приведувања, ова, она, па по медиуми прогласување за виновници и вакви такви, а ништо тоа нема докажано. 6.6 стик од Лука 22, продолжуваме со текстот, вели, а кога се раздени, е се веќе се разденува, се собра народните старешини, свештеничките главатари и книжниците и го воведува во Синедрионот. Е сега ова е официјалното судење. Им рекоа, ако си ти Христос кажени, Видите сега, поучени, знаејќи на што успеале да го фатат предходно, сега си рекле истото прашање. Пред сите, сите се сега присутни, сите да слушнат. Ако си ти Христос, ако си ти Месијата, каже ни. А тој им рече, иако знаел ни што поминал заради ова, меѓутоа Исус е цврст, Исус е конзистентен, Исус е а, постојан, не може да одрече такво нешто. Ќе рече, ако ви кажам, нема да поверувате, ако ве прашам, нема да одговорите, но сега човечкиот син, повторно им го повторува истото, ќе седи одесно на Божјата сила. Од сега ќе гледате друг филм, со други зборови. И тие сите рекла значи ти си Божи син? Тој пак им рече, вие велите дека сум јас. И тие рекоа, зошто ни е потребно уште сведоштво? Самете чувме од неговата уста. Толку е. Тоа е се тоа што ни треба. Е сега, меѓу другото. Било забрането, според еврејските закони, да се изведува судење пред празник. Ели, припримителен ден за празникот, како што бил петок према сабота, меѓутоа, ели и Пасха настапува. Тоа било строго забрането. Често пати знаело да се одолговлечи судењето па да фати празник. Нема шанси такво нешто. Тоа било забрането. Обвинетиот морал да има свој застапник или како што велиме ние адвокат. Исус стоел сам. Нема кој, кој да го брани. Видите колку незаконити дела. Ако некој добие смртна пресуда, како во случајот со Исуса, требало да помина три дена од пресудата до екзекуцијата негова. Зошто? За да помине секој можен сведок да даде свој исказ и да се обезбеди правишно судење. Значи да не случайно се донесе погрешен суд за некоја. Но Кајафа го побрзал целиот процес, а обично тоа се случува кога нели се е, судењето е неправично, Зошто? Затоа што па, постоела опасност да три дена или не знам колку, па се празникот е тука, па може да се одолго влечи тоа, да надојдат, еден куп сведоци кои што ќе посведочат во полза за Исуса. Тоа Хајафа не смел да го дозволи. И внимавајте, значи не само три дена што треба да поменат од пресудата до екзекуцијата, туку на вториот ден целиот Синедрион, сите членови на Синедрионот, морало да постат и да се молат и да го прашаат Бога <laughs> дали донеле правишно судење. Правишна, правишна пресуда, сушност за обвинетиот. Ништо нема од тоа. Какво молење? И една, една друга работа исто, никој не може да биде обвинет само врз основа на собственото сведоќство. Исус само дава сведоќство тука. Кој? Овие лажните сведоци, нема врска. Каде имало и дали имало некој кој што може да потврди дали е вистиното тоа што го кажува Исус или не. Значи, еден куп прекршоци овде, прекршување на самиот еврейски закон, системот судски што го имале. Оно што можеме да заклучиме, оно што окажувме на почетокот, да гледаме дека немало правда во Христовото судење. И една голема вистина која што треба да ја запомниме, запомниме дека како што доаѓа времето на големата неволја, како се ближи крајот, Божиот народ, не може да очекува правда на оваа земја. И ако може би поминувате, иако не верувам, не ни зваквам, меѓуто ни слична некоја ситуација, не мора да сте на суд. И тоа е <clears throat> Ве обвинуваат на правдина за нешто било што, како и да е. Или може би сте поминувале некојаш, може би, може би сте били и на суд и така натаму. Имајте на ум дека правда се помалку ќе има и едноставно треба да се навикнете на неправдата. Ако го следиме, ако сакаме да го следиме Христа, јагнето, каде и тоа да оди, зато што тоа е една од карактеристиките на 144.000, тоа што треба да се навикнеме на тоа. На неправди. Зато што ако бараме правда во последните денови, тоа ќе се разочараме. Па мислам гледаме колку правда има, нели? Во светот за многу работи, и јас често велам, сите овие примери што ги гледаме околу нас, во нашето непосредно обкружување и пошироко, <clears throat> само треба да <clears throat> ни дадат една слика како тоа може би ќе биде утре со нас, кога ние ќе бидеме на удар. Зато што ние, гледате, денеска еден по еден паѓаат пред новиот светски поредок. Тори Елен Вајд вели и за тоа, тоа ново движење што ќе случи во црквата, ја гледаме какви со какви проблеми се случува црквата, никој не може да му застане на патот, таа вели. И нови науки, никој не, жив не може да му застане на патот. Зато црквата ќе изгледа како така ќе падне, Но Господ има се под своја контрола, денеска гледавме како тој се движи <clears throat> околу светилниците, меѓу светилниците и будно ја прати целата ситуација. Но, факт е дека работите одат во тој правец и дека правда нема. Некако ми наликува целата ситуација и уште повеќе ќе наликува на Авакум 1.4, ако се кјавате на тој стик, Хабакук или Авакум, 1.4, каде што Авакум повикува кон Господа, опишувајќи ја состојбата меѓу Божиот народ. Во тој период на голем отпад, што, ќе кажам, одговара и на времето Христово, но многу повеќе ќе одговара и на времето кај што доаѓа. Ој стик гласи Авакум 1.4, вели, затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Злоосторникот го гони праведникот, а судот излегува изопачен. Законот ја изгубил силата, да како да нема закон. Правдата не се појавува ни за миг, нема правда. Правдата е мртва. Како беше она парола на шарење, <laughs> нема правда, нема мир. Е, и ке нема. Судот излегува изопачен. Све е испревртено на главачки. Наистина такво време не очекува. Веќе го гледаме тоа пред нас. Но гледаме дека Исус никаде не се жали за неправдата која што е, му, му се прави. Затоа реков треба да се навикнеме на неправда. И ако некој ни стоа такво нешто поминува или поминувал, Знаете дека веројатно Господ припрема нешто големо за вас. Значи ве тренира уште сега да се навикнете на неправда и ве тренира да а, станете трпеливи, значи да добиете да го добиете она трпение, трпението на светиите. Од Откровение 14:12. Времето кога се подига првиот, повториот звер, па живот на зверот, па неделен закон и така натаму. Тоа не е време на правдата, нема никаква правда. Ние уште денеска гледаме колку има правда. Камо ли тогаш? Ништо може би нема да се одвива во нашиот живот како што сме очекувале. Но, единствена наша надежки биде сознанието дека ја твориме Божијата волја. Затоа е многу битно а, да се одржиме, значи да го познаваме Господа во потполност, за да можеме да клекнеме и да се молиме да речеме Господи, да ја донесеме онаа клучна одлука, која што била клучна и во Христовиот живот. Не моја Господи, туку Твоја воля нека биде. И ако се ставиме на испол... во исполнување неговата воля, тоа што многу полесно ќе биде. Бидејќи тоа ќе ни биде единствената надеж за која што ќе се држиме нешто немало правда, туку никаква човечност немало меѓу луѓето. И те станува збор за Синедрионот, а подоцна Джганот. Исус бил обкружен со демонизирани луѓе, замислите, а останал така кроток и мирен, надевајќи се на Господа. Ево што вели копнежот на вековите. Кога било изречено осудувањето, на Исуса од страна на судиите, Синедрионот, луѓето ги обзел сатански бес. Рикањето на гласовите било како гласови на диви зверове. Ношвото налетало кон Исуса велејки, тој е виновен, треба да се убие. Да не биле римските војници, Исус не би дочекал жив да биде распнат на Голгота би го раскинала на парчиња пред судиите, да не се вмешала римската власт и со оружје да го задржи насилството на мноштвото. Неверојатно. На парчиње ќе го раскина. И сега ми текна една, една мисла. И пазите, се тоа во време во кое што Знаете, зборот секојаш има своја јачина и моки. Ама кое време сме ние денеска во однос на тоа? Колку можело широко, односно брзински да се прошири некаква си лажна вест, пропаганда, да кажем, во тоа време, наспрети ова време во кое што живееме. Значи, го лажно да обвините. Да му измислите нешто. Денеска е многу лесно. Имате интернет, имате портали, имате еден куп начини како да обвините некого. И тоа ќе пламне за час. Во тоа време, па видите, што го снашло Исуса, камо ли што би, го, би не снашло нас. Вакво нешто, фала на Господа, ние не сме доживеале но тоа не значи дека нема да доживееме. Да му се молиме на Господа да издржиме, ако Господ предвидел да ние бидеме, да поминеме с тие големи неволи, с таа голема неволја, така се вели, тојаш единствено ќе издржиме ако навистина имаме на тесна заедница со Господа, ако добро го познаваме, и ако сме целосно ставени на негова страна, тоа што и тој ќе биде наша страна, сакајќи да ја твориме неговата воля. Тоа ќе ни даде и трпение и мир што го надвишува секој ум и се што е потребно. Без оглед на джганот, без оглед на сите демони и демонизирани околу нас, затоа што светот оди во тој правец. Не можеме да очекуваме правда, во свет кој што не го признава Господа, во свет кој што се повеќе и повеќе запаѓа во паганизам, Ја се не се секавам еве во образовниот наш систем или еве кај нас на истокот, затоа што нели обично доаѓаат новитетите од западот, да примивме нешто позитивно од таму во еве на во врска со ете, чествување на некои празници, така христијански или било што. тоа многу лесно ни, доа, ни, дојда, ни дојде оној што вели Јани Тикварскиот празник или не знам, било што и тоа е веќе вметнато и во образовниот систем каде што се трујат младите умови уште на почеток. И што можете да очекуват? Тоа се е така добро смислено. Целото обшество во тој правец, не можеме да очекуваме нешто поинаку Но Исус го поминал тој пат и како што Исус издржал, можеме и ние. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.